medicinae efficoi de avenae flocoi. Ciu ciel maten mangiae flocoi, au en la vegetara hamburgero, aveno estas vera cio povanto. Cae crome, gi estas sana. Gi reguligas la nivelon de sanga sucero je bona nivelo, gi protectas la intestan flauron, cae estas bona por la auto. Cae aparte ce diabeto validas, avenai tagoi rentumas. Plei multae homoi appenao attentas la nei presain flocoin en la matena caccio. Tamen aveno estas vera supermangiajo. Gi povas malaltigi la nivelon de sanga sucero cae de cholesterolo, gi povas protecti la intestan flauron, cae tiel povas efici cancer prevente. Crome, gi povas quietigi la iucantan hauton de homoi cun neurodermito. En la iaro 2017, la vera aveno estis electita medicina planto de la iaro. Ce aveno gravas aparta spezzo de balastagioi, nome la beta-glucanoi, clarigas medicin historiisto de la Universitato de Würzburg. Beta-glucanoi malhelpas fortan plialtigion de la nivelo de sanga sucero. Tio estas aparte interesa por homoi qui suferas pro diabeto tipo 2. Existas studagioi lau ciui diabetuloi kiwi devas preni insulinon, povas per du avenai tagoi en monato, do tagoi, dum kiwi la nutrajo basigas cefe sur aveno, malaltigi sian besonon pri insulino, je triono. Oni mangias dum tiui tagoi ne nur avenon, sed oni raitas mangi cune cun la aveno ancau fructoin, cae legomoin. Gravas laulas ciencisto, che c'è la trimangio e della tago, la baso estu aveno. Suficias quindec gramoi da aveno por unu plado. La effico de avena tago dauras, laulas ciencisto, zisto, dum du gis tri semainoi. Cai ancora o pluai factoroi, igas la cerealon tiel sana. La quar como quin gramoi da beta glucano en cent gramoi da aveno protectas exemple la mucoson de la intesta sistemo. Gi ligas supposeble beta glucanon cun gal acidoi cae accelas la eligon de tiui acidoi cae tiel devigas la corpon de preni cholesterolon por formi novain gal acidoin pro tio malaltijas la nivelo de cholesterolo, per la consumo de aveno. Apud la balastagioi, aveno enhavas ancau multain bovitaminoin, cae aveno estas ancau ricia je biotino, cio estas bona por la auto, por haroi cae ungoi, cae gi enhavas ancau multida mineralagioi, exemple magnesion, feron, fosforon cae zincon. La cerealo estas bona liberanto de energio. Comparebla kun riso. Gi en havas 332 kilocalorioin en 100 gramoi. La carbonhidratoi de la aveno estas longcenai. Tio signifas che compare alla simplai succheroi, tiui carbonhidratoi estas mal pli rapide digestatai. Tiel la nivelo de la sanga zucchero pli mal rapide pli altigas. Oni sentas saton dum pli longa tempo cae la corpa productivo ne tiel rapide mal crescas. La grandezza de la flocoi en tio appenao faras differenzon. Ideala porzio estas quardec gis quindec gramoi da avenae flocoi, kiwi liberas inter cent quindec cae cent octec kilocalorioin. Estas recomendinde consumi avenon cune cun protein en hava nutrajo, exemple cun lacto, caseo au yogurto. Tio satigas pli longe, cae vitamino C en tiu cun texto helpas pli bone profiti de la fero aveno en havas. Aveno en havas mucain substanzoin, quiui quietigas iu cantan hauton. Cae la iuna aven planto servas ancau en cosmeticajoi. Estas do tre recomendinde, regule mangi avenon.